Bab 8. Gusti Yesus mandhap saka ing gunung, kadherekake dening wong akeh. Ing kono ana wong loro kusta, wong mau sowan lan sujud ing ngarsane Gusti Yesus sarta matur, "Gusti, menawi panjenengan kersa, inggih temtu saged nyarasaken kawula." Gusti Yesus panjur mulung astane demek wong mau. Pangandikane, "Yo, aku kersa." Waraso Sanalika iku uga larane kusta ilang lan wong mau waras. Gusti Yesus panjur ngandika marang wong mau. Pumo, bab iki aja kok kandhakake marang sapa wae. Suwano marang imam, aturono mriksa awakmu. Sawise kuwi saosno kurban miturut perintahe Nabi Musa, kanggo mbuktekake marang wong-wong yen kowe wis waras tenan. Naliko Gusti Yesus mlebu ing kutha Kapernaum, ana perwira tentara Rum sowan ing ngarsane sarta nyuwun pitulungane Gusti. Ature wong mau, "Gusti, rencang kawula sakit wonten ing griya. Tiang wau ngluntung ing patileman lan ngrasaken sakit sanget." Gusti Yesus ngandika, "Iya, aku dak merana marasake." Nanging ature perwira mau, "Ah, mbok mboten sisah rawuh piyambak. Kawula mboten pantes nampeni Gusti ing griya kawula. Panjenengan kawula aturi dawuh kemawon. Mangke rencang kawula mesti saras. Awet kawula piyambak inggih kedah tunduk dhateng pengageng kawula lan kawula inggih gadah rerehan perjurit-perjurit ingkang kedah tunduk dhateng perintah kawula. Menawi kawula agen dhateng ingkang setunggal, lunga piyambakipun inggih kisah, menawi kawula ngundang sanesipun mreneo piyambakipun inggih nunten dateng utawi menawi kawula agen rencang kawula iki lakonono piyambakipun inggih tumunten nglampahi bareng mireng ature perwira mau Gusti Yesus gumun banget banjur ngandika marang wong-wong sing nderekake aku durung tumun pengandel sing semono gedene ana ing antarane wong Israel. Titenono wae bakal akeh wong sing teka saka wetan lan saka kulon padha bungah-bungah bebarengan karo bapa Abraham, Iskak lan Yakub ana ing peperintahane Allah. Nanging wong-wong sing samestine dadi umat ing peperintahane Allah malah bakal ditundung lan diukum. Ing kono wong-wong mau bakal padha nangis lan krasa keduwung banget. Gusti Yesus banjur ngandika marang perwira mau, "Wis mulya. Apa sing dadi pengandelmu bakal kelakon." Sanalika iku uga abdine perwira mau waras. Gusti Yesus tindak menyang omahe Petrus. Ing kono panjenengane mirsa ibune maratua Petrus mau lagi loro panas ana ing peturon. Tangane banjur ditemek, temahan mari larane. Wong mau banjur tangi lan ngladosi Gusti. Akeh wong sing kesurupan demit padha disowanake ana ing ngarsane Gusti Yesus. Demit-demit mau padha ditundungi, cukup mung srana didhawuhi wae. Semono uga panjenengane marasake wong-wong sing padha lara. Gusti Yesus nindakake kuwi mau kabeh. supaya kelakon temenan apa sing wis dingandikake dening Nabi Yesaya. Mengkene, panjenengane wis Nyangi kasangsaran kita lan marasake sakehing leloro kita. Nalika mirsa wong akeh ngrubung panjenengane, Gusti Yesus nuli dawuh marang murid-muride supaya nyabrang Telaga Galilea. Ana ing kono ana sawijining ahli Taurat sing suwan lan matur, "Guru, kawula badhe nderek panjenengan dhateng pundi kemawon tindak panjenengan. Gusti Yesus ngandika, asu alasan padha duwe rong lan manuk padha duwe susuh, nanging aku putrane manungsa ora duwe papan kanggo ngletak lan ngasuh. Nuli ana murid liyane sing matur, Gusti, kawula nyuwun pamit badhe ngubur bapa kawula. Nanging Gusti Yesus ngandika, Meluwa aku, wong mati cek ben padha ngubur panunggalane sing padha mati Gusti Yesus banjur minggah ing prau lan para murite padha nderek ora wetara suwe ing segara mau ana prahara nganti praune diontang-antingake dening ombak nalika semono Gusti Yesus lagi sare para murite nuli padha marani mungu panjenengane lan padha bengok-bengok Gusti nyuwun tulung praunipun badhe kerem pangandikane Gusti Yesus yogene kowe padha weti, kowe padha cupet ing pengandel Gusti Yesus banjur jumeneng angin lan ombak nuli didhawuhi supaya sirep banjur iya sirep Sakeng wong sing ana ing kono padha gumun lan padha muni wong iki sapa to? Dene tekan angin lan umbak barang kok padha ngestokake dawuhe. Gusti Yesus nggone nyabrang telaga wis tekan tanah Gadoro. Tumuli dipethokake dening wong loro sing metu saka guwa-guwa kuburan. Wong-wong mau padha kesurupan demit lan bebayani banget. Mulane ora ana wong siji-sijo sing wani liwat cedhak kono. Dumadaan wong-wong sing kesurupan demit mau padha bengok-bengok. Kawula badhe panjenengan merapaaken, duh putranipun Allah. Menapa panjenengan sampun badhe ngukum kawula? Samenika rak dereng wekdalipun. Ora adoh saka kono ana pepantan babi sing lagi padha golek pangan. demit-demit mau nuli padha matur marang Gusti Yesus. Menawi kawula sami kadhawuhan medal, keparenga kawula sami mlebet ing babi-babi menika. Dawuhe Gusti Yesus, padha metuwa. Demit-demit nuli padha metu saka wong-wong sing kesurupan mau, banjur mlebu ing babi-babi. Babi-babi kuwi nuli padha njegur saka pinggiring jurang menyang tlaga. Temahan padha mati kelelep. Wong sing padha ngengon babi banjur mlayu menyang kutha lan nyritakake lelakon kuwi. Uga bab wong loro sing kesurupan demit mau. Wong sakutha kabeh nuli padha metu marani Gusti Yesus. Bareng ketemu banjur padha nyuwun kanthi banget supaya panjenengane kersa nilar wilayah kuno.